Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. February 10, 1880. Isinapubliko ni Pope Leo XIII ang kanyang encyclical na may titulong Arcanum na tumatalakay sa pagkakasal sa isang lalaki at isang babae. Sa mensahe ng banal na papa, malinaw anya sa doktrina ng simbahan na sinumang pinag-isa ng Diyos ay walang sinumang makapaghihiwalay. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.